Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 14, 1981. Itinalaga bilang obispo si Besa Patricio Alo. Nagsilbi siyang auxiliary bishop ng Archdiocese ng Davao matapos italaga. Nagatanggap siya ng licentiate ng philosophy at doctorate ng sacred theology. Matapos ang walong buwang pagkakatalagang obispo, ipinagkaloob kay Bishop Alo ang pangangasiwa sa Diocese ng Mati sa Davao Oriental. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.